Mila behatzireun da goita emeretziko ortsalaren zeia aipatu behar dugu eta hortarako hemen dugu gurekin Josu Etxueka historialaria. Egunon, Josu? Egunon. Izan ere, ortsalaren zei horten, goita emeretzian, Espainiako gerla zibila errandezakegu bukatzear zela eta hor izan zela Espainiatik Frantzia aldera eta Ipar aldera hainbat eta hainbat jende, hainbat eta hainbat errefusiatu etorri zitzaizkigula, erretirada, erretret konzeptori, zer da, Josu? Bai, hasi berria zen hori zugaipatu duzun hitz horrekin historiara pasatu da eh, exodo ikaragarria, la retirada, frantsesez esan behar genuen edo esan behar zuten lagetret, baina historiara eta testu eta memoriaren aldetikan gelditu den oi hartzuna izan da hitz hori, la retirada. La retirada izan zen hori Katalunia frankistek hartze hartzutenean, otzaia, eparkatu, eh, urtarriaren azken egunotan, berez, eh, Barcelonako hiriburua e, urtarriak hogeita zeian hartu zuten frankistek. Hogeita e, eh, meretzian, e, eh, Hogeita bai. Eta gerra zen, oa bukatu, eta gerra ofizialki bukatu zen e, urte horretako mila behatzen hogeita meretziko apirillak batean. Baina, ja ikusita nola hartzen ari ziren, eta nola sartu ziren Kataluniatikan, eta ja, ja, irresistenziara gebe nola horreatzen ziren frankistak, bueno, e, orduan jende abiatu zen mugaldetara. Eta aipatu behar dugu hori, Frantziako mugak itxita zeuden. Baina azkenean, azkenean, otzaiak bostetik aurrera, eta zeian izan zen ja egunik potentena nola izateko, onartu egin zuten Frantziako ministariek, onartu egin zuten Espainiatik zetozen milaka eta milaka errefusiatuak e, eh, Frantziaratzea. Eta Aipatu behar dugu hori, ez iren bakarrik gerran parte hartu zuten milizianoak edo gudariek eta bar, baizik eta mota guztietako jendea. Zaharrak, umeak, e, andreak, milizianoak eta bar, eta bar. Eta, kau, ikaragarrizko e, eh, eksodoa izan zen, e, kalkulatzen da, eta ez dire zenbaki sobera po, e, zera e, gaindit gain, gain, gaindituak baizik eta... ez? Bai, bai, ez, zenbaki zuzena dire, laureun eta berroita mar mila persona sartu zirela Frantzian, otzaiak bostetik edo otzaiak zeitik, otzaiak e, eh, amala arte, zeren berriro ja, orduan muga hori itxi egin zen. Ze mugetati pasatu ziren? Batez ere, eh, zera, Girona aldetikan dauden eh, mugetatik, lepertizetik, e, burmadanetik, eta, eta bar, jeidako mutur batetik ere bai, Libia Eh, aldetikan sartu ziren, eta hoiek guztia jaitzi ziren Pras de Moyo aldera, e, eh, perpinan aldera nola esateko, eta hor, kau, e, eh, Albert Zago ministrariak oso garbi esan zun. zaharrak eta Andreak eta mutikoak utziko ditugu sartzen, baina adin militarrean edo armada eh, edo gerran parte hartzeko eh, daudenak, hoiek barneratuko ditugu. Eta hori egin zuten. 2.000 lagun sartu zituzten, prestatu gabe zeuden ondartzetan eta hor sortu ziren lehenbiziko zelai edo konzentrazio zelaiak, gero eh, zera, konzentrazio zelaiak deitu izan genitunak. Zifrada da berreunda iruita marmila. Bai, bai, e, zeren argilezen, e, eh, larogei mila inguru lagun sartu zituzten, Argele Zirmer delako e, praian edo ondartzan, beste hainbeste San eta pizko bat gutxiago, e, hogeita mar mila inguru e, nunda, e, Hoiek, zera, gainditzen zuten, orduko zera Pirineo, Pigene Oriento deitzen dugun barruti edo departamentuaren populazioa. Hori dela eta, eta gainera e, bizitza posible zela izaten hor ondartza batean nun bakarrik zituzten zera zerua itsasoa eta alambreak zer berehala jarri zituzten beraiek eh, mugatzeko zera e, txarrantzak edo e, i, i, alambre zistadunak taula eta Eh, zera zabaldu behar zituzten esparru hoiek eta hori delata sortarazi zituzten departamentu horretan eta inguruko departamentu batzutan zelaiak. Haien artean eta guretako gertuena dagoena geografikaren aldetikan, zen Euskal Herritik kanpo bada ere, Euskal Herritik lau kilometrotara da, eta giza, bida, eh, giza faktoren aldetikan gertuena guretako zeren ara eraman zituzten 6.000 euskaldun. Gurseko konzentrazio zelaia. Biar non dena eta xuberako bai, mugan. baina Lopital San Blasetik lau kilometrotara. Bai? Eta mauletik ere bai oso, oso gertu. E, gursi buruz e, datu batzuk gehiago emateko, pixka bat, e, ze zuek hori hainitzen landu baituzu? Bai, ba ez, gurs, eratu zituztenean, zen ja e, martxoaren bukaeran, eta data ofiziala ematen dute, zera apirilak pian, e, zera ireki zela, zela jori. Oso ondo, ba, mila behatzerun da egiten menetziko otxalaren zeia ipatu hor, mila esker, jozu txueka? Mila esker zuei.